салому алайкум раҳматуллоҳи вабаракату боракалло фикум бародарам саломату сарбаланд бошед бале бародарам барои намози тавба ки ҷоиз ҳаст ё нест бале намози тавба ҷоиз аст барои ин машруияташ барои ҷоиз буданаш ду ҳадис дорем як ҳадисаш ҳадиси абу довуд аст ки аз абубакри сиддиқ радиллоҳ анҳу ривоят мекунад ва ҳадиси дуюмаш ҳадиси аби дардо ҳаст ки имом аҳмад дар муснадаш ривоят мекунад ва ҳар ди ҳадисҳо ҳадисҳои саҳеҳ мебошанд ва қобили қабул ҳастанд ва сониян дар бораи э, сабаби намози тавба яъне ки дар кадом сурат мо намози тавбаро мехонем ва вақте ки инсон дар ягон гуноҳи чи сағира бошад чи кабира гуноҳи майдаву калон вақте ки муртакибаш мешавад пас барои он инсона воҷиб аст ё лозим аст ё ки машруъ аст ки зуд ба намоз бипардозад ва бираваду ду рукат намоз бихонад ду рукат намози тавба бихонад ва ин намози тавба яке аз амалҳои солеҳ ҳаст ки инсонро ба аллоҳ таборака ва таоло наздик мекунад ки ин ба тариқи чи аст ба тариқи намозхонӣ ҳаст ва роҳе ҳаст ки аллоҳ таборака ва таоло қатъи наздик мешавӣ аз гуноҳе карда тавба мекунивва аллоҳро истиғфор мекунӣ то ин ки бибахшатад ва ҳамчунин барои намози э, яъне ки чӣ тавр намози тавбаро хондан намози тавбаро ду рукъат хонда мешавад чӣ тавре ки дар ҳадиси абубакр э, дар абу довуд омадагӣ аст ду рукъат хонда мешавад ва сифатуш ду рукъат ният мекунӣ бигем намози нофила ё ду рукъат намоз ният мекуниву و اداش میکنی او و در این از الله تبارک و تعالی طلب مغفرت میکنی تا اینکه الله تبارک و تعالی گناهت را ببخشد و خلاصه این است که نماز توبه مشروع است از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است و همچنین در وقتی یعنی که بعد از گناه را انجام دادن نماز توبه خونده می شود چه گناه صغیره باشد چه کبیره باشد و بعد گناه در هم باشد می شود یا که دیرتر هم باشد خلاصه که برای بعد از گناه خونده می شود مثلا گناه را کرد میتوند در بعدش بخواند و رجوع بر سوی الله کند یا که اگر کمتر بعد دیرتر کم بکند اگر مشکل ندارد و همین نماز توبه وقتش وقتی معین نیست یعنی که در کدام وقت خونده هر وقتی که باشد وقتش معین نیست هر وقتی که نماز توبه را خوندیم می شود و غیر از سه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و من کردگی است در اون وقتا نخوندنش خوبتر هست اما غیر از این وقتا یعنی که در وقت افتاب برآمدن در وقت زوال در وقت قیام افتاب، در وقت افتاب نشستن در غیر اینها هر وقتی که بخونیم جایز است و درست است بارک الله فیکم برادرم